і замкнутість вдачі. Не любив свят, не любив неділі. Ніколи його й не побачиш у святешній одежі. Завжди колупається, якщо не на парниках, то в себе на городі. Врута в нього нові, тини високі, а на димарі дерев'яні, розмальовані синьою та зеленою фарбою півні. Ти, мабуть, комсомолець, сказав йому Гнат Ірша, то обтім не признавайся, хто докаже. А в общині робити треба. За це спитають. І тоді Василь Васильович сказав, що в селі не засидиться. Дивись, діло твоє, мовив Ірша. У кожного своє соображення. Ти ж знаєш, парубкували ми з твоїм батьком. Гарячий був і бив в одну точку. Про гарне і чисте життя мріяв. Першим записався в колгосп. Ніхто не вірив, що впав в ополонку сам. У його притемлених сірих очах таїлися спокій і покора долі, яка визначала йому пройти отаку важку огоню. Оті здебільшого сірі селянські очі сірі, бо завше задивлені в землю. Вона проповзає повз них під дишлем воза, перевернута полицею плуга, розлінована зубцями борони. Спокійні, бо одмалку злилися з нею, а все, що на землі, то од Бога. Є він чи його немає, все одно від нього. Василеві Васильовичу пригадалося, як ще до колгоспу його батько Ігнат Ірша разом виїжджали на оранку. На діл лежали поруч на круглому. Увечері Гнат підходив з вулиці і гукав через ворота Тищенкові. То як, Василю, їдемо з кашею чи без каші? З кашею промацуючи на дерев'яній бороні зуби, кине з під повідки батько. І Василько застрибає на одній нозі, бо це ж його візьмуть у поле назбирати паліччя, пасти коні, але одразу і вклякне. З сіней на ганок вихопиться мати. Знову змарнуєте півдня без каші. Як же Ганно без каші? розважливо заперечить батько. На цибулі плуга не потягнеш. Бери гнати казанок. Якщо батько сказав бери казанок, свого рішення вже не змінить. І мати мовчки здається, йде мити пшоно. Василь Васильович сидів на ослінці, поклавши поранену ногу на простелений на лаві кожух, припасовував до бича капицю. Він уже постругав чимало вилошників, топорищ, заступил, щоб вистачило матері до кінця війни. Розповідь ірші пролунала для нього як засторога, але й влила в серце сили та гнів, сили стояти за праве батькове діло і гніву до ворогів. Він ще прожив у селі місяць, полагодив матері та сусідкам чавунці та відра, наробив з бляхи сліпачів, з дудочками тонюсінькими притонюсінькими, аби тільки пролізла валова нитка для економії газу допоміг матері змолоти чорну м'ялицю, яку вона наносила постілкою з поля. Він довго вагався. Зайти йому перед дорогою догнати ірші чи ні. І вирішив зайти, попросити, щоб не дав укривду матір. Хоч знав і так, що дядько Гнат допоможе їй чим зможе. Гнатирша мовчки вислухав його.